Katoļu gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē. Sveicināti ar atgriešanos Rīgas Katoļu gimnāzijas raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē. Mani sauc Anija. Un mani sauc Kārls. Šodien mēs esam kopā ar skolēnu Adrienu un skolnieci Regīnu. Čau! Uldun! Skolēni lūdzu nedaudz iepazīstiniet sevi ar mūsu klausītājiem. Uh, jā, mani sauc Regīna, un uh, ir ļoti liels prieks atgriezties radio eterā, jo es pirms gada, un vēl pirms vairākus gadus iepriekš, uh, es biju tiksim, tā, tā vecā paudze, kas arī vadīja radio raidījumus uh, tieši šo raidījumu. Uh, un uh, tas nedaudz gada pazudu un atdevu radio labās rokās ar saviem veciem kolēģiem. Uh, Un tagad ir liels prieks būt atpakaļ. Mācos Katoļu ģimnāzijas 12. klasē, humanitāro novirzienu. Un, jā, man šis, šī pieredze radio ļoti, ļoti patīk. O, Latvijas es Adrians, es mācos 7. klasē. Um, ir uh, forši atgriezties apakaļ radio eterā un uh, te arī var iemācīties daudz ko jaunu. Uh, man jums visiem ir uh, viens jautājums, sakrā to, ka mēs tagad beidzot esam visi atgriezušies. Kā jums gāja vasara visiem? Ļoti interesanti, darba pilns. Es arī teiktu, ka šī vasara paskrēja ļoti ātri, un tā bija ļoti, ļoti aizņemta, bet bija fantastiski pieredze iegūt un uh, ļoti daudz interesantu notikumu notika vasaras laikā. Un tev, Adrian, kā? O, mano Man arī liekas, vasarā diezgan ātri pagāja. Um, bija arī ceļojumā. Um, nu, bija arī jāstrādā diezgan, diezgan bieži. Un vispār forši vasarā. Uh, kur tu strādāji? Nu, laukos. Un, Anī, kā tev vasarā gāja? Nu, man gāja ļoti interesanti. Es lielāko daļu vasaras par, pavadīju strādājot. Man kopumā bija četri darbi. Tā kā ļoti lieliska pieredze ko es ieguvu šīs vasaras laikā. Un priekš manīm arī šī vasara pagāja diezgan ātri, bet paskatoties atpakaļ, tik daudz kas bija noticis, kad uh, šī visa vasara bija ļoti piepildīta un atmiņu pilna. Un tev, Kārli? Godīgi sakot, jūs te visi sakat, ka jums ļoti ātri vasara pagāja, bet man tieši otrādāk. Man likās, ka šī vasara ļoti, ļoti lēni pagāja. Bija tā, ka man bija ļoti daudz ko darīt pa vasaras, ļoti daudz uh, Eh, strādāju, mācījos un daudz ko vēl citu, bet man likās, ka šī vasara ļoti lēna pagāja. Ko tu mācījies? Eh, es mācos, nu, mācījos un vēl tagad arī mācos eh, autoskolā. Pavadīju laiku ar to uz, uz ceļa. Bija ļoti, jā, bija ļoti jautri, man patika. Un vēl arī mācos. Cerams, ka nākamajā gadā jau tiesības dabūšu. Tad jau būs, tad jau būs viss labi. Un kā šī neparastā pieredze? Man patīk šī pieredze. Man patīk Jā. tas, ka, ka vajadzēja celties agri no rīta, kā es eju uz skolu. Ar, ar vilcienu braukt līdz centram un uh, kaut, kā, kaut kā pa ceļu pabraukāt pusmiegā. Bet, nu, interesanti. Jā. Nu, man arī līdzīgi bija ar darbu, jo man viens no darbiem, kurā es strādāju, gan jūlijā, gan augustā man arī bija ļoti agras mājas, tā kā no 9 no rīta, bet man vēl stundu jābrauc. Un tā, interesanti. Regīna, vai tu kaut kur šovasar strādāji? O, jā. <laughs> Šī bija ļoti darba pilna vasara, tāds ļoti aizņemta. Uh, es arī strādāju vienu mēnesi, tas bija klienta apkalpošana. Un uh, ļoti daudz enerģijas tas paņem un uh, Protams, tad es strādāju vairāk kā nezinu, savam priekam. Mūziklā es braucu kā fona dejotāja līdzi muzikālajiem izrādēm. Pa visu Latviju brīvības strādājot, uzstājos. Un, tā arī bija neizmērojama liela pieredze, pozitīva, uzkrāts emocijas visam atlikušajam gadam. Jo tā, tas, ko iegūst no tiem pieredzes pilniem cilvēkiem, kas ir jau pieraduši būt uz skatuves, uh, skatītāju, klausītāju priekšā. Un, uh, no viņiem ir ļoti daudz ko mācīties. Uh, gan uh, kā runāt pareizi, gan kā uzstāties, uh, gan vienkārši kā pareizi sazināties ikdienas dzīvē. Un, uh, jā, un uh, tā vasara, vasara ļoti ātri pagāja. Un tā savām priekam es aizgāju svētceļojumā beigās augustā uz Aglonu. Ļoti jautri. Un tev, Kārli, vai tev bija kaut kas tāds interesants vēl? no vasaras? Kā... Nu, man, man bija daudz interesants, mācība. bet uh, līdz tam es vēl tikšu. Es, es gribu no nu, Adriāna nedaudz dzirdēt, kas, uh, kas tev vēl bija ko darāms. Nu, jā, no, ies, nu, turpinot pat no pašu darbu, bija vēl kaut kāds lauka jāstrādā, ir dažādas bedas jāroks iet. Nu, par to arī maksāja ne, nelielos apmērā. Nu, nedaudz, bet... Tā kā kabats naudā? Nu, jā, jā, vispār, jā. Bija arī trīs nometnēs un jā, bija jautri. Kādās nominās? Uh, bija, es biju hip-hopa, nu, dejošanas, uh, protams, kā, nu, vairāk kad autoriem, tad tā kā robotikas un, uh, un sporta, tagad augstā. Vai cik daudzveidīgi to vasaru pagājuši tādā gadījumā? Ļoti aktīvs bija. Mm, jā, to sanāca. Tad sanāk tā, ka um, Regīna un Anī, jūs abas strādājāt pa vasaru, <laughs> un uh, es un Adrians uh, Mēs, mē, mēs izbaudījām, <laughs> mēs tērējām vasaru. jā. Nu, laikam tas nāk. Bet, uh, nu jā, ar, protams, uh, es, nu, es gāju uz autoskolu šo vasaru, bet um, tas nebija viss. Tas nebija viss. Es arī uh, apceļoju Vāciju pavasaru. Es uh, jūnija beigās ar uh, ģimeni mēs aizbraucām visi uz Vāciju un tur uh, nedēļu pavadījām, mēs uz kalniem aizbraucām. Uh, mēs aizbraucām arī uz vienu tādu, var teikt, templi, ja to tā var tā saukt, kur ir uh, visādi vēsturiskie, vēsturiskās figūras. Mēs arī bijām uz um, Audi muzeju, jo mums ģimenē ļoti patīk Audi. Kādreiz mums patika BMW, bet tad manam tētim sāka apnikt BMW dēļ visādām, visādu problēmu dēļ. Un tad viņš pārgāja uz Audi un teica, ka mums ir jābrauc uz Audi muzeju apskatīties. Un, protams, Audijā piedalījās ļoti daudz rallijos un sacīkstēs. Un tad, protams, tur bija tēts man ved, vedāja apkārt un stāstīja visu un rādīja visu. Un, um, bija ļoti, bija ļoti interesanti. Un, uh, nu jā, tas bija viens tāds ceļojums, kas man bija. Un vēl viena pieredze bija um, mēs ar uh, vēl dažiem skolas biedriem uh, filmu taisījām pavasarī. Varbūt Regi... Pastāst vairāk par filmu. Jā, varbūt Regīna jau nedaudz zina, jo viņa arī sākumā piedalījās un tad vienā brīdī <laughs> pazuda. Bet uh, jā, par filmu runājot, uh, tas ir, uh, var teikt, no... Mums bija kādreiz skolā tāds uh, projekts Pumpurs, tā to var... Jā, pro... jā projekts reiz. Pumpurs. Uh, Un uh, tas šitas viss ir uh, no tā pamatiem, ja to tā var teikt. Tie uh, lielākā daļa uh, no tiem uh, veciem cilvēkiem, kas pumparā bija arī šeit bija, nu, vismaz daži, ne visi, bet uh, tie, kas bija, jā. Uh, un arī um, vadītāji mūsu, arī bijusi pumpura vadītāja, ja to tā var teikt. Regīna man var nedaudz korektēt, ja es kaut ko ne tā pasaku. Nē. Līdz šim ir pareizi. Jā, līdz šim ir pareizi. <laughs> uh, tā, nu jā, mēs tad jūlijā sākām visu pasākumu projektu. Mēs sākām ar aktieru mākslu, aktieru meistarību. Un ap jūlija beigām, augusta sākumā mēs jau sākām rakstīt scenāriju. Uh, stāsts, es tā negribu, protams, visu teikt uh, par filmu, jo filma vēl nav iznākusi. Pirmā izrāde būs oktobrī pirms um, skolām brīvlaika. Bet, bet tā, nedaudz pastāstot par filmu, tā ir uh, šausmu komēdija, kurā ir, uh, šita, ir uh, ģimene, kur ar vi, kuru, kuri tiek, um, sāksim ar vispār to, ir, vai jūs zinat, kas ir um, septiņi, tie septiņi nāves grēki? Ir dzirdēts, bet ja godīgi nezinu. Vai jūs zinat, kāds pārcīts? Man tāpat kā Regīnai. Jā, man arī. Nu, labi, ja es angļu valodā pateikšu Seven Deadly Sins, tas kaut ko jums pateiks? Laikam nē. nu, kaut kas bišķi pazīstamāks ir, bet nu, galvas nē. Nu, jā. Īsumā sakot, ir septiņi nāves grēki, un filmā ir, tāda, ir ģimenes salidojums, ja tā var teikt, un katrs ģimenes tēls attēlo katru no tiem septiņiem grēkiem. Un, tās filmas galvenā doma ir, rad, ir parādīt, kā tie septiņi grēki var iznīcināt visu ģimeni kopējo. Jo viņi visi ar viens otru ir kaut kādā konfliktā, to septiņu grēku dēļ. Tur ir viens grēks mantkārība, kuru vienmēr, kurš eh, visu sev grib, vienmēr sev, visu tā sev. Un uh, viņam ir konflikts ar uh, vēl vienu tēlu, kurš vienmēr grib izcelties kā vissvarīgākais un visgudrākais cilvēks. Un tad, protams, mankārībai un tādam tēlam var būt diezgan liels konflikts, jo viens visu grib, un otrs grib uh, izrādīt, ka viņš ir vislabākais. Un uh, tas ir tā īsumā par to filmu. Uh, nu, tas sižets. Uh, Mēs pabeidzām rakstīt viņu augusta priekšpēdējā nedēļā kaut kā tā, un tad um, pēdējā nedēļā mēs sākām filmēt. Mēs, aiz, eh, mēs aizceļojām uz um, Ziemeru mūžu, mūs tur uh, ciemiņi uh, eh, aicin, uh, nu, aicināja, bija ļoti jautri sadarboties ar, vi, uh, ar īpašniekiem, un uh, tur mēs piecas dienas filmējām bija ļoti jautri, interesanti. Nedaudz stresa bija, kā var iedomāties, pēc filmēšanas, nu, pēc tāda projekta, bet uh, man ļoti patīk. Tā godīgi sakot, man, man ļoti patīk. Parši. Kad nāks tuvāk, tu pasaki vēl datumus, eh, lai jā, jā, lai datums, pirms rādu var ierasties. Jā, datums es tā vēl precīzi nevaru pateikt, bet uh, oktobrī būs, oktobrī būs. Gaidīsim. Ļo, ļoti interesanti ideja tikai tās, no kurienes radās tā pati ideja. Pat nu, tāds dzirdēts teiciens, vai kā to nosaukt, bet nu, tik dzirdējis, domājamies, man liekas. Un tu biji, Kārli, iepriekš sācis runāt par ceļojumiem. Es arī biju šovasar ceļojumā. Mēs ar ģimeni braucām uz Slovākiju. Sākumā caur Lietuvu, tad caur Poliju un tad uz Slovākiju. Un tāds iespēd, iespaidīgākais, tā teikt, diena, kas ir palikusi manā atmiņā, noteikti bija, kad mēs gājām kalnos. Mēs kopā, ja nemaldos, nogājām 13 km. Tajā dienā un bija ļoti fiziski grūti šis ceļš, bet mēs kāpam tā kā no augšas uz galotni, kalnu. Un bija tiešām ļoti interesanti, un tie skati vienkārši neaprakstāmi. Un vēl viena lieta, kas man noteikti ir palikusi atmiņā, viena no lietām, kas man visvairāk sagādāja, sagādāja prieku, bija šie sāls raktuves, kur bija vairāk kā 1000 metru augstumā šīs raktuves un bija savādāks pat gaiss, ko elpot, un arī tiešām neaprakstāmas kā, sajūtas tajā vietā un tik neparasta sajūta. Uh, Faršāni, uh, ja mēs par ceļojumiem runājam, tad tas ir papildināts par to, kas gāja svētceļojumā uh, uz Aglonu. Un, uh, man šķiet, ka tā, tas ir tas laiks visā gada laikā, kad uh, nedaudz tāda vesela nomierinās, tev ir domas sakopojas tajā vienā virzienā un uh, tu vienkārši esi uz ceļa ar uh, Dievu un mēģina saprast, uz kuru pusi tālāk doties. Un, laikam, atziņa, ko es ieguvu, ejot, ir tas, ka ir jābūt mienesējiem arī ikdienā. Un arī jums klausīt atgādināšu to, ka, lai cik stresaini būtu, ikdiena ir jābūt mierīgam un jāpaļaujas uz to, ka viss būs labi un uh, jādod citiem šis miers. Es domāju, tas arī ir vissvarīgākais. Uh, svarīgākais gan sev, gan citiem. Bet, um, es domāju, tagad mēs ieiesim nelielā pauzē ar uh, dziesmu no autora From King, uh, For King and Country. Dziesmas nosaukums Burn the Ships. Tiksimies drīz! Cast away on a lonely shore. I can see in your eyes, dear. It's hard to take for a moment more. We've got to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. Step into a new day. flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. Step into a new day. shame, walk through the sorrow, out of the fire, into tomorrow. So flush the pills, face the fear, feel the weight disappear.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 Un ka pat cik mēs sākām jau par to runāt, es vēlējos vēl nedaudz pastāstīt savu, savu tādu interesanto pieredzi – par nometni, kuros apmeklēju jūnijā, kaut kur jūnija sākumā tieši. Un šī bija judo nometne. Tā bija diennakts nometne, kur mēs braucām uz Liepāju pie jūras. Vienu nedēļu tur palikām, un tur bija ļoti, ļoti skaista pieredze. Ne tikai par pašu apkārtni, kur mēs pavadījām visu šo laiku, bet tas, ka mums bija no treniņi trīs reizes dienā, un katru rītu mēs skrējām, kā arī katru otro dienu skrējām 6 km. Un šī pieredze man deva tādu ļoti lielu brīvības sajūtu, kā būt dabā. Un šis man laiks tiešām nozīmēja ļoti daudz, pavadot laiku pie jūras ar dabu, pa mežu skrienot un tādas aktivitātes ļoti, ļoti daudz cilvēkiem ir jāmācas, kā pavadīt laiku ar sevi vairāk, dabā un arī bez telefoniem. Jo mums bija tā, ka tie nometnē, ka tikai kādas dažas minūtes dienā mēs varējām telefonus izmantot, lai pazītu saviem vecākiem. Un tur bija tā ļoti stingri visi noteikumi. Kā, manuprāt, ir jāaiziet arī uz tādām nometnēm, lai saprastu vairākas lietas, kā būt brīvam, kad telefonu nevajag Un tas arī man palīdzēja ļoti satmināties vairāk ar Dievu, pavadot šo laiku vairāk vienatnē un trenējoties un esot pozitīvai. Var jau teikt, ka tā arī ir tāda disciplīnas lieta, ka Jā, tev noņem no. Nu. telefonu, ka tu esi tāds, nu, viens pats neatkarīgs no visa, un uh, tev jāiemācās bez telefona nu, dzīvot. Jā. Un bez uh, ārējiem kontaktiem, ja to tā var teikt. Jā, nu tā bija tiešām ļoti interesanta pieredze. Uh, Un katru dienu, kad es eju uz priekšu, es, es vēl vairāk <laughs> gribu atpakaļ tur. Un es ļoti ceru, ka man būs vēl nākotnē tāda iespēja pieredzēt kaut ko šādu, ka vienkārši, piemēram, dzīvesvietu kādā tādā klusā vietā, kur ir vienkārši jāmācās būt pašam ar sevi. Jā, man liekas, tas katram vajadzētu kaut ko tādu izmēģināt. Jā, skaisti. Jā, uh, tas bija tāds teikt, kopsavilkums par mūsu visām vasaras pieredzēm. Bet, protams, kā mēs zinām, mēs jau šeit tagad esam. Mēs jau raidījums sācies, un tas arī nozīmē to, ka skola ir sākusies. Un, uh, es domāju, tagad mēs varam varbūt runa uh, tēmu pāriet uz um, skolas sākšanos ar uh, 2. septembri un uh, pirmo nedēļu skolā. Un, uh, jā, te kopumā sakot, mums skola sākās 2. septembrī, mums bija, kā vienmēr, svētā mise, un tad mums bija neliels pasākums um, pie skolas ieejas, kuru, var teikt, es un Regīna vadījām. Um, ehm, varbūt Regīna tev ir kas vēl ko piebilst? nu jā, man liekas, būtu ļoti, ļoti svarīgi piebilst to, ka uh, svētā mīs vedīja arhibiskaps Biņevs Tankēvičs, Uh, un uh, mums ir ļoti liels gods, ka viņš katru mūsu skolas sākumu un uh, mācību beigas viņš uh, ir šeit un mums kaut kādus labus ceļu vārdus pasaka. Tas ir nu, tiešām nozīmīgi. Un, uh, Vēl mums ir uh, ļoti īpašs jaunums, ka mūsu skolas kapelāns ir Spānis, Jose Antonio, kas arī ir uh, nebijusi pieredze tad ar tādu uh, citas tautības uh, kapelānu, kas uh, šobrīd atbild par to tieši um, mūsu svētajām misēm uh, Un tā, manuprāt, ir arī neizmērojama liela tāda mm, iespēja kaut ko nedaudz no citas puses paskatīties, kā varbūt citās tautās kaut ko dara. Un, jā, tā kā 1. septembris mācīgās iesāk tas ļoti, ļoti, teiksim tā, citādāk nekā parasti. Jā. Nu jā, es domāju, tā ir ļoti interesanti, ka tāds, ka mums ir kā, jā, nu, kapelāns vispār no citas valsts. Tas tā, nu, ļoti interesanti. Bet um, kā, um, viņš māc, viņš pasniedz uh, ticības mācību, ne? Viņš šķiet, ka nē. Ā, ne? Ā. Interesanti. Um, bet jā, tas bija, var tā, nu, tas bija tāds kopsalokums, kas kāds mums bija 2. septembris. Uh, mēs, protams, um, Arī uh, apsveicām mūsu jaunos skolotājus, kas mums pievienojās. Uh, visi tad gā, visas klases tad, uh, gāju savām klasēm ar savu klas, uh, klases audzinātājiem. Uh, tad bija neliela klases stunda mums, kur mēs apspriedām mm, tuvāko, nu, tuvāko plānu, uh, skolas, tu, uh, skolas plānu. Un uh, tad jau sākās tā skola. Kā jums ir sācies mācību gads? Mm, inter... Nu, lēni. Diezgan lēni, es teiktu. Man pagaidām ir diezgan labi, es teiktu. Man, es pat nedaudz brīnos, bet man ļoti patīk atgriezties šajā vidē un lai kā tas neizklausītos, man tomēr nedaudz pietrūka skola un pats mācību process. Un vienkārši līdz ko sākās, viss atkal man tāds sajūta, ka viss ir ielikās, atkal pareizi, es esmu tur, kur vajag būt, un uh, viss notiek, progress iet uz priekšu, jo pavasaru es biju izdomājis visādas lietas, ko, esmu, ko es darīju šajā gadā, savādāk tur vairāk mācīšos, izdomājis plānu tur, kā attīstīties un tā visu, un beidzot es varu to realizēt un tā teikt darīt, un tas mani ļoti iepriecē, kad es šogad tiešām esmu saņēmusies un vairākās aktivitātēs piedalos un jau tā kā progresēju un turos klāt savam plānam. Un par mācībām runājot, es tieši šī gada sākumā nomainīju novirzienu uz humanitāro. Pagājušajā gadā biju eksaktais, pamācījos arī augstāko matemātiku. Kā saka, tā jau nav augstākā matemātika, tā kā man vajadzēja pamācīties to. Uh, augstāko matemātiku, lai saprastu, kā tas ir un ko tas teiciens nozīmē. Bet, nu jā, šogad esmu izdomājis iet uz humanitāro novirzienu. Ne jau tāpēc, ka pagrūdi priekš manis vajag kaut kas tāds, bet es vienkārši sapratu, ka um, man nav īsti vajadzība tajā konkrētajos priekšmetos, un man vajag vairāk sociālo novirzienu. Tas tā, jā, īsumā par manu šī gada iesākumu. Uh, tu teici, ka tu ka tev um, nav īsti nekādas tēmas eksektīvajā priekšmetos, kuras tev interesē, uh, bet humanitāros ir. Uh, vai to vajadzētu pastāstīt nedaudz, kādas tēmas tev tieši vairāk interesē? Ne jau tas, ka man īsti neinteresē tās eksekto tēmas uh, par to, kad, uh, piemēram, manām nākotnes vēlmēm, ko es vēlos sasniegt nākotnē, man tieši nav vajadzīgi eksaktie priekšmeti man ir tur vajadzīgs matemātikā optimālais līmenis un viss tas. Un es vienkārši esmu ļoti daudz izdomājis, un man ir vajadzīgs vai, vairāk tā kā sociālās zinības, tur kultūra un pamati un tāds lietas. Un man liekas, ka es vienkārši esmu vairāk cilvēks, kas domā humanitāri. Un ilgu laiku centos tā kā mm, varbūt domāt, ka tas var tā mainīties un tā, bet nu jā es domāju, ka šādi būs labāk un kad es izdarīju tiešām pareizo izvēli. Jo eksekto priekšmetu nav mācīties tik sarežģīti, varbūt kā citiem liekas, bet vienkārši jāskatās, vai tas ir priekš tevis, tādā ziņā, vai tas ir pareizie priekšmeti pie, priekš tavām nākotnes vēlmēm un skolām un universitātē, kurā tu vēlēsies iestāties. Jo tieši manā programmā, kurā es vēlos iestāties, tur man nav īsti vajadzīgs tajā eksāmenā un visu tā. Jā. Es domāju, ka nevajag arī piespiest sevi, ja tu negribi iet uh, eksaktējot priekšmetos vai tu negribi, uh, teiksim, tālāk studēt um, kaut kādu mācību priekšmetu, kur tev ir vajadzīgs tās eksakto zināšanas, tad arī nevajag arī piespiest sevi iet. Jā, manuprāt, tā ir pareizā domāšana, kad ir Jā. jādara tas, kas patīk un kas padodas, un nav jādara to, kas tāds, ko varbūt uh, par daudz un par smagu, kas varbūt nemaz nebūs vajadzīgs pēc tam. Jā, Jā jo, piemēram, ja tu ļoti gribi mācīties par ārstu, teiksim, tad tev jāzina ir tur ķīmija, bioloģija un tā tālāk, bet, uh, bet tu ej humanitārajos baigi tev nevajag zināt kultūras mākslu un tu kultūras vēsturi, lai paliktu par ārstu. Jā, tas gan man tieši pretēji bija. Un Regīna, tu uh, eh, eji humanitārajos, ja? Jā, šobrīd ir 12. klase sākusies un ir augstākā līmeņa kultūras vēsture sākusies. Un, uh, jāsāk eh, pamatīgi mācīties pirms eksāmeniem, gan kultūrā, gan latviešu valodā. Un, uh, saprotu to, cik daudz darba būs jāiegulda, lai uh, rakstītu visus piekļuvas darbus, uh, bet uh, Tas mani nebaida pārsteidzošā kārtā, bet vairāk tā patīkami satrauc, ka būs tik daudz jaunu iespēju, ko es varēšu uzzināt gadu laikā, tik daudz jaunu, varbūt pat uh, zināšanu iegūtas uh, līdz šī gada beigām. Un, uh, Ir uh, nedaudz neaptverama tā sajūta, ka tie 12 gadi būs paskrējuši šeit, uh, šajās telpās, šajās gaitaņos. Un, uh, jā, diezgan tāda sirreāla sajūta, ka uh, es ienācu katoļu ģimnāzijā pirmajā klasītē, un tagad jau, wow, ir 12. un uh, tāda daudz sentiments. Bet jā, ir uh, forši atkal būt šeit un uh, mācīties un gūt kaut ko jaunu. Kā, kā tev iesākās šīs skolas gads? Nu, jā, es jau teicu, diezgan lēni, bet uh, progress palānām veidojās. Progress ir. Sajūtas tādas pašas, nav bail baili? Nē, tā nekad. Man nekad nav baili. Nu, nekārtos tu vienu eksāmenu šogad. Nu, kārtošu, bet uh, es nekārtošu nevienu eksāmenu, no kā es baidos. Labi. Joprojām pareizi domāšana. Tieši tā, tieši tā. Man, man matemātika var pagaid līdz 12. klasē. Es, es kā, mierīgi kārtošu angļu valodas eksāmenu, mierīgi kārtošu latviešu valodas eksāmenu. Tur viss būs labi. Jā. Un tagad raidījuma noslēgumā palūksimies par mūsu skolotāju veselību. Mūsu Tēvs, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienas šo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, kārdināšanā bet atpestī mūs no ļauna. Āmen! Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Mat Marija Latvija uzturēšanai.